շրջանակներում Շուշի կերպարվեստի թանգարանում երեխաների համար արտեկացրել անիմացիայի վատերության դասեր ֆրանսիական բուրգ լեվալանս քաղաքի հայտնի անիմատորների կողմից։ Մասնակից երեխաները ողջորված էին այս նոր բնակավարում առաջին փորձերով եւ իբրեքին տպավորություններով։ ես Վարդուհի Գևորքյանն եմ, մանկապատանեկան կենտրոնի սանը։ Մենք ֆրանսիացիների հետ սովորեցինք նկարահանել մուլտֆիլմեր։ Նրանք մեզ սովորեցրին, թե ինչպես նկարահանել եւ մենք նկարեցինք այդպիսի կադրներ։ Այսօր նրանք կցուցադրեն մեր աշխատանքները։ Նաեւ մենք էլ ենք հանել դրան նման բաներ։ Մենք ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք այդտեղ։ Սովորեցին նաև մեզ ավերավ նկարել, սովորեցին մուլտֆիլմը ինչպես են կատարում։ Դա շատ դժվար է, բայց շատ հետաքրքիր է ունես նախընտրած կերպարներ, որ ինքդ պես ստեղծել կամ կցանկանայիր ստեղծել։ Նկարեմ բարուհի ծաղկեփնջով, որը ծաղիկները թափելուց դառնում է իմ անունը Լիլիթ Նա շատ հետաքրքիր էր։ Ես շատ սիրում էի իմ մուլտֆիլմներից Մադագասկարը, որտեղ նրանք կորում են իր ընկերների հետ, եւ նրանց պինգվին ընկերները գնացին Մոսկվա, որտեղ նրանք ապեցին։ Հետո նրանք հոգնեցին այդ ցամաք տեղ ապելով եւ գնացին նրանց մոտ։ Ես կուզենայի նկարել մի սպորտմեն, որը շատ ուժեղ էր նախ իզախել հրացի եւ չի վախենում։ Մենք նախընտրեցինք կազմակերպել հայկական ժողովրդական շուրջբար եւ դա դարձրեցինք անիմացիոն ֆիլմ։ Մենք աշխատեցինք պլաստիլներով։ Ես այդ ժամանակ հակած է վարդագույն շոր եւ պլաստիլներով սարքեցին մամշակագույն եւ ես նույնպես մասնակցեցի այդ անիմացիոն ֆիլմերի ստեղծմանը եւ ավելացնեմ, որ առաջին անգամ է, որ մենք աշխատեցինք ֆրանսիացիների հետ։ Իդեպ նախատեսվում Շրջը չի բացառվում, որ աշխատի շատ երեխաների համար կդառնա առողջությամբ ու շոշափությամբ արտահայտվեն։ Աննա, եւ քանի որ վաղը նշելու են մեր սիրելի մայրաքաղաքի Ստեփանակերտի օրը, խմբակի երեխաները նաեւ այդ մասին խոսեցին եւ իրենց բարեմաստանքները հղեցին։ Հայրապետյան Լիլիթ Լիլիթ դու ասացիր մեր նախնական զրույցի ժամանակ, որ արդեն 5 տարի է հաճախում ես թատերական խմբակ։ Կցանկանայինք իմանալ ինչն է քեզ բերել թատերական խմբակ ընդհանրապես։ Ես ցանկանում եմ խոսքը ավելի զարգացնել, ին բառապաշարի մեջ նոր բառեր, բառակապակցություններ ավելացնել եւ Այդ իսկ պատճառով եկա թատերական խմբակ, գիտեի, դե, որ դա ինձ օգնելու է։ Ես դասեր հետ հասցնում եմ, ես սիրում եմ այդ խմբակը։ Ինձ տեսնում եմ թատրոնի բնակավարում։ Իսկ ասենք, որպես նախասիրությունը քեզ համար թատերական խումբ հաճախել է, թե դու ինչ որ հերահար նպատակներ ունես, կցանկանայի մասնագիտանալ ավելի։ Չէ, նախասիրություն որպես։ Լիլիթ 5 տարվա ընթացքում երևի թեկուս հենց կենտրոնի ներսում ներկայացումների համար դու ինչ որ դերեր անշուշտ կերտել ելել ես, կցանկանայի իմանալ, որ դերերն են քեզ ավելի լավ հաջողվում։ Բացասական։ Շատ եմ սիրում բացասական դերերը։ Սկզբից դժվար էր։ Առաջին դերս եղել է Սատանայի դերը Հագայության վերջ պիեսում։ Ինձ թվաց, որ չեմ կարողանալու այդ դերը կերտել, չեմ կարողանա խաղալ, բայց ժամանակի հետ ստացվեցին ինձ մոտ։ Ես հիմնական սատանայի կախարդի դերեր եմ տանում եւ տղամարդկանց։ Բացասական դերերը ասում են, որ ավելի դժվար է կերտել, քան դրական դերերը, դա այդպես է։ Իմ դեպքում ոչ։ Իսկ կա այսպիսի հոգեբանական խնդիր, որ բացասական դեր կերտելուց հետո քեզ մի քիչ այլ կերպ են անցալում։ Ոչ։ Քանի որ դա ընդհանրապես ներկայացում է բեմում դու բացասական դեր ես խաղում, իսկ կյանքում դա ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի։ Չի խառնվում։ Չի խառնվում կյանքը դա ներկայացում է ընդամենը 45 րոպեանոց ներկայացում, որ խաղում ես եւ դա կապ չունի իրական կյանքի հետ։ Իսկ ունես ամենասիրած ներկայացում կամ դեր։ Ավանց աղիկա կախարդի դեր է խաղում։ Հենզելն ու Գրետելի հոր դերերի շատ եմ սիրում այդ դերերը։ Հենզելն ու Գրետել ներկայացման մեջ հոր դերը ինչով է քեզ համար առանձնացել, ինչու ես սիրել այդ կերպարին շատ հանգիստ տեր էր, ես շատ եմ հիշում հանգիստ տեր էր, նամանավան տղամարդկանց։ Զուսպ դեր էր։ Այսինքն դու հակասական դերեր ես կերտում երբեմն նաև, եթե կախարդը պետք է բղավի, չար լինի, դրան ի հակառակ դու տղամարդու կերպար ես կերտել, ով հայր է, զավակներ ունի, զուսպ տղամարդ է։ Իսկ որպեսի կերպարը կերտվի, ինչ է անհրաժեշտ դրա համար, ինչ ջանքեր են պահանջում պետք է շատ աշխատել, որ เป զի կերպարը հաջողված ստացվի։ Եթե չաշխատենք, ամեն ինչ իզուր է լինելու։ Այսինքն աշխատասիրություն ավելի շատ։ Գլխավորը դա է աշխատասիրությունն է։ Իսկ եթե ընտրելու լինենք տաղանդ թե աշխատասիրություն, 2-ը 1-ում Լիլ, քանի որ շուտով քաղաքի օրենք նշելու, կցանկանայի նաև դրան անդրադառնալ դու որպես Ստեփանակերտի բնակիչ, ինչպիսին ես տեսնում մեր քաղաքը, ինչ կուզենայի իր քաղաքի համար, ինչպիսին է քեզ համար, ասենք օտար երկրացուն ինչպիսին կներկայացնեիր։ Ինձ համար իմ քաղաքը ամենալավ վայրն է, հարազատ, եւ ես կուզեի տեսնել բարգավաճած, նոր վայրերով, տեսարժան, նոր սպասայկիներով։ Դուք հո սերնդակիցները ինչ պետք է անեք այդ ամենի համար, որ քաղաքը բարգավաճի շենանա նախ պետք է սկսել մաքրությունից, չպետք է կեղտոտել քաղաքը, հետո մնացած։ Ինչ որ բան կցանկանայիր փոխել քաղաքում կամ ավելացնել։ Դեռևս ոչ։ Ես Միրզոյան Արամն եմ։ Առաջին դպրոց 7-րդ դասարան 11 տարեկան։ Ես հաճախում եմ 7 տարի թատերական խմբակ։ Ինձ այստեղ շատ դուր է գալիս։ Ինչը քեզ բերեց թատերական խմբակ Արամ։ Ես սիրում եմ դեր տանել։ Ես սիրում եմ թատրոնը եւ բեմից շփվել հանդիսատեսների հետ։ Ինչ դերեր ես կերտել կարող ես խոսել քո կերտած դերերից։ Ես շատ դերերում եմ եղել։ Եղել եմ ագրավի դերում, գիքորի կոմպոզիտորի դերում եւ շատ դերերում։ Ունես մի դեր, որը քեզ շատ է դուր եկել։ Գիքորը։ Ինչով է քեզ դուր եկել կերպարը կերտելը։ Նա շատ խելոք, բարի եւ ոչ մի չարություն չի անում։ Ինքնազոհ կերպար էր։ Նա գնացել էր քաղաք, որպեսզի փող աշխատեր իր ընտանիքի համար։ Իսկ դժվար էր Գիքորի կերպարը կերտել։ Ոչ, դժվար չէր։ Այն քո կարևոր առաքելությունը այդ դերը կերտելիս որն էր, որ հանդիսատեսը հասկանա, հուզվի, թե ինչ է։ Գիքորը բարդ դեր է իրենից ներկայացնում, բայց ես կարողացել եմ անել եւ հանդիսատեսը հուզվել է։ Կարևոր է նաեւ, որ հանդիսատեսի զգացմունքները զգաց չէ, որ հանդիսատեսը ինչ որ զգացմունքներ արտահայտի Այո։ Իսկ կոնկրետ քեզ համար կարևորը որն է, որ սերտես դեր լավ վարժ իմանաս, թե որ կարողանաս նաև զգացմունք արտահայտել ու ստանալ։ Զգացմունք արտահայտել եւ ստանալ։ Այսինքն քո խաղից հանդիսատես ինչ որ զգացմունքներ պետք է ունենա։ Այո։ Իսկ դպրոցը եւ խմբակը համատեղելը ստացվում է։ Այո։ Լավ է սովորում։ Ոչ, Ունես նախընտրած առարկաներ։ Ես հայոց լեզուն եմ սիրում, ֆիզկուլտուրան, տեխնոլոգիան, չեմ սիրում հանրահաշիվ եւ երկարչափություն։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արա։ Ոչ դեռ։ Թատրոնում կարևորը ի՞նչն է քեզ համար։ Ես ուզում եմ, որ մեծ դերասան դառնամ։ Փաստորեն ընտրել ես մասնագիտություն, չնայած դե- ասում ես, որ ոչ։ Նախնական, հա։ Հա, նախնական, հա։ Դեռ ինձ համար վաղ է, ես դեռ փոքր եմ։ Դեռ շատ ժամանակ ունեմ ընտրել ընտրելու։ Արամ ինչ կցանկանայիր տեսնել մեր քաղաքում, ինչպեսին կցանկանայիր տեսնել մեր քաղաքը։ Ես կուզենայի հին կառույցները սարքեն եւ հին թատրոնի շենքը վերականգնեն։ Մինչեւ ես դերասան դառնամ եւ թատրոնի շենքը արդեն վերականգնած լինի։ Արամ իսկ Ստեփանակերտին ու Ստեփանակերտցիներին ինչ կարող ես մաղթել։ Քաղաք շարունակի բարգավաճել, Ստեփանակերտցիները լինեն մակրասեր, բարի օգտանեն քաղաքի մասին, քանի որ քաղաքը յուրաքանչյուրի տունն է։ Լիա Սարոյան 7-րդ դպրոց 4-րդ Ա դասարան։ Նիկողոսյան Կարինե։ Դու որ դպրոցում ես սովորում։ 10-րդ։ Որ դասարան։ 3-րդ։ Աղջիկներ, դուք նոր եք եկել թատերական խմբակ եւ կցանկանայի իմանալ ինչ եք ուզում տեսնել, ինչ եք ուզում սովորել թատերական խմբակում, որ եկաք։ Ես ուզում եմ այստեղ սովորել դերեր կերտել, գրագետ խոսել, ճիշտ արտահայտվել։ Իսկ դու, Կարինե, Ես սիրում եմ բարձրացնել, արտասանել, երգել, կարդալ։ Ծնողներս տեսան, որ ես հատերական շնորհք ունեմ եւ բերեցին հատերական խմբակ։ Լիա դե, առաջին տպավորությունը ինչպիսին է թատերական խմբակից։ Ինձ դուր է եկել, որ ես հաճախել եմ թատերական խմբակ։ Ես այստեղ ծանոթացա նոր ընկերների հետ եւ ես ուզում եմ շարունակել այս գծով կարենե ինչ տպավորություններ ունես, քեզ դուր եկավ այստեղ։ Շատ։ Ինչը հատկապես։ Հատկապես այն, որ ես այստեղ ինչ կսովորեմ։ Այստեղ ես շատ ընկերների հետ եմ ծանոթանում եւ կշարունակեմ հաճախել այստեղ։ Ինչ դեր կցանկանայի առաջինը կերտել։ Ուստափիսը, շունն ու կատուի կատուն։ Հուսամ դու կստանաս այդ դերը հետագայում։ Աղջիկներ, քանի որ շուտով նշելու են քաղաքի օրը, կցանկանայի նաև քաղաքի մասին խոսենք։ Ինչն է ձեզ դուր գալիս մեր քաղաքում ինչ կցանկանայիք փոխել կամ ինչպիսին է մեր քաղաքը ձեր պատկերացմամբ։ Մեր քաղաքը ինձ համար շատ գեղեցիկ է։ Այն փոքր է, բայց շատ կոկիկ, մաքուր։ Ամառը շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս այստեղ։ Բոլորը ասում են, որ մեր Ստեփանակերտը շատ գեղեցիկ է։ Կա մի բան, որ կցանկանայի փոխել Լիամի քաղաքը։ Կցանկանայի, որ զբոսանքի վայրերը շատ լինեին։ Կարինե, դու որպես երեխա, ինչ ես կարծում, ինչ պետք է անես, որ մեր քաղաքը շարունակի մաքուր ու գեղեցիկ լինի։ Ես երբեք աղբ չեմ թափի մայթերի վրա ու թույլ չեմ տա, որ իմ ընկերները պահպաղակների փայտը կամ թուղթը գցեն գետնի վրա։ Իսկ մեր քաղաքից դուր է գալիս ընդհանրապես։ Շատ։ Ինչով։ Նա գեղեցիկ է, կանաչ, մաքուր օթով, գեղեցիկ ծառեր, ծաղկներ ու բարի մարդկանցով։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը միշտ լինի այսպես գեղեցիկ, լի մարդկանցով ու շատ փոքրիկներով։ Ուզում եմ, որ մեր քաղաքը բարգավաճի, գեղեցկանա եւ ուրիշ երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները կան ապրեն Ստեփանակերտ քաղաքում։ 13 օկտեմբեր առօրյանում։ Ես Վիկանն եմ։ Ես եմ Մարիամը։ Աղջիկներ, քանի տարի է որ զբաղվում եք սեղան թենիսով։ Ես 4 տարի։ Ես էլ 5։ Բավական փորձ ունեք, այսինքն ինչով է ձեզ գրավել սեղան թենիսը։ Ինձ հետաքրքիր էր ողակի, երբ որ հերոստատուսով նայում էի, հետաքրքիր էր, ես էլ որոշեցի գա։ Ինձ էլ ընկերուհիս բերեց։ Այսինքն պարզապես հետաքրքրությունից դրթված եկար եւ սիրեցիր։ Եթե 5 տարի է արդեն պարապում ես, պարզ է որ սիրում ես։ Այո։ Ինչ որ մրցումների մասնակցել եք աղջիկներ։ Այո։ Ես 3 անգամ հնա գնացա եմ Երևան, 1 անգամ Շուշի։ Եվ ինչ տպավորություններով ես վերադարձել մրցումներից։ Շատ լավ էր, շատ հետաքրքիր էր։ Ինչ են տալիս մրցումները քո կարծիքով, Մարիամ շփվում ենք ուրիշ սպորտսմենների հետ, փորձ են ձեր բերում։ Մեր սխալներն ենք հասկանում։ Աղջիկներ, այն երեխաներին, ովքեր ոչ մի սպորտով չեն զբաղվում կամ դեռ չեն կողմնորոշվում ինչ սպորտով զբաղվել, ինչ կմաղթեիք։ Կմաղթեմ, որպեսզի նրանք էլ հաճախեն սեղանի թենիս, որովհետև եթե իմ համար հետաքրքիր է, երևի նրանց համար էլ հետաքրքիր կլինի։ Մարիամ, քո կարծիքով ինչ է տվել այդ 5 տարիների ընթացքում քեզ սեղանի թենիսը։ Ավելի ուշադիր եմ դարձել ճկուն եւ իմ հասակիցներին խորհուրդ կտամ, որ իրանք էլ հաճախեն սեղանի թենիս։ Շնորհակալություն աղջիկներ, ձեզ հաջողություններ ու հաղթանակներ։ ему конфеты. Он поест и на драму подрастали.